ngira muri mu Maze minsi mubyumva hano mu gihugu cyane cyane ibijyanye n'ubukene bw'ibitoro aho usanga n'ibindi bigizwe ubuzima bwa minsi yose bigenda biracumbagira mwarumvise haba mu makuru twege turabashikiriza eka no mu bindi binyamakuru n'ubu ubwo bukene bubandanya none n'igiki cyokorwa kugira ubukene turiko turabamo cyane cyane bwa bino bitoro buhere aho ni mu gihe mu bindi bihugu cyane cyane mu bihugu duhana imbibe turaza kubigaruka ko usanga mbere Bobo barubatse n'ibigega ntega bizoza aho baharura bati mu myaka iyi n'iyi naho igitoro cyobura ntihaze n'iritiro na rimwe dushobora kwibeshaho imyaka ingana ukuraha aho rero umuntu agace yibaza kandi ati none ni igiki kiriko kirakogwa gikogwe nande kugira buno bukene bw'ibitoro turimo butuma n'ibindi byose bigenda bicumbagira bihere Ego ndabumva cyane kandi mwakoze cyane gutunganya kino kiganiro kuko kiganiro gikomeye cyane eh, kino gihe eh, igihugu kimaze iminsi mu bukene ibintu byangombwa ngombwa harimo n'ibitoro murakoze cyane ngo rero umutumire wacu tuza gusangira ikiyago mu gice cya mbere cya kino kiganiro aho tuza guca duhakanya namwe mudukurikira muri hanze y'igihugu kugira mwakure kuri itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu Eh, uburusiya bwatera intambara muri ikirere umwanya mhm. muto ibitoro biraduga eh, haba iburaya haba ahantu hose ku isi ibitoro byaraduze birahungabana gato mhm. mugabo ntibyigeze bikena umugabo eh, kugira ntibikene ntibyasiguye yuko ariko hatari ingorane eh, twaranditse ibibazo nk'uko mubivuze igitoro eh, kiri mu bintu mbere ko twavuga ibyokorwa ni bato twavuga imvo zituma ibibazo biriho mm-hmm. ikibazo cya mbere gituma ibibazo by'ibikorwa bihari mm-hmm. ni ikibazo cy'uko mu burundi tutagira amafaranga y'agaciro hmm. muri kino kiringo biramaze igihe eh, tutagira amafaranga y'agaciro burya bivuga ibitoro nibyo biboneka mugabo burya hari ingorane y'imiti iva hanze bita sipesiyalite hari ingorane eh, z'imyavu eh, hmm. ifumbire yo gutabira hmm. hakaba n'ingorane zindi nyinshi bivuye ku kungene tutagira amafaranga y'agaciro ibintu byose dukura mu mahanga rero eh, birateye ikibazo cyane ubuya mm. ngo bishyireho igitoro bigaca biba eh, iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri mhm. kumbure kumbure kuri iyo ngorane ya kabiri Gabriel tukiri kuri iyo ya mbere muvuze Eh, y'amahera y'ibura ry'amahera y'agaciro ariyo madovize niko kandi twagiye tubona n'amafaranga yacu mu karere ata agaciro rwose imbere y'uko muca kumva ya kabiri none ni kuki ano mafaranga yacu yo aguma atagaciro imvo nyinshi zituma amafaranga atagaciro hari icyo twita mu gifaransa evaluwasiyo doramone eh, umwimbu uba wifashe mu gihugu mm. ibyo rero nibyo turimo uno munsi eh, turi mu kungene umwimbu ari muke cyane mm. eh, mu gihugu hanyuma amafaranga rero agacabura cagura mm. nicyo gihari eh, mutaraja ah, mutaraja kandi ku mvu ya kabiri none eh, kuri icyo cya mbere muvuze cy'amafaranga yacu mubona hari icyizere none bivanye n'ibyo leta ibashyize imbere ego reka rero mubandanye mwari mwatubwiye imvo ya mbere ko ari ibura ry'amadevize ariyo mafaranga y'agaciro eh, muri ko muvuga igituma kino gitoro kibura mwoja ko rero kumvugira kabiri imvugira kabiri ni uko mu burundi itagira umuco wo gutegekanya mhm. igihugu kitagira umuco wo cyane cyane ko ibi bintu twebwe tuba tutiyimburira hmm. eh, ingaruka mbi ni aho iyo habaye ingorane nk'iyo kiva idarisarama mu bantu n'ahandi hmm. kibura hmm. akadobo tubaho ku munsi munsi ni ukuvuga ko tutagira bya bigega ntigabizoza kera harahoraho ibigega ntigabizoza bimara mu kwezi amezi abiri amezi atatu hari ibigega icyo kigega rero barakiriye cyose baramara coba cariwe n'abandi coba cariwe n'abandi cariwe nabo muri leta nubwira hari abandi bashikira icyo kigega none nibo bakiriye barafungura kweri baragiheza ubuya eh, kandi igitangaje ayo mafaranga yarihwa n'abarundi kuko iri imikiro yose eh, iguzwe y'igitoro yaca eh, baca bashirako amafaranga hagati y'ijana n'amajana abiri agenda muri ico gitega mm. kumburemwo kugura ivyo bitoro bace bayafora mm. kumbure mwoduha umuco neza neza kugira umunyagihugu amenye ko konone leta yogurisha ikigega gute kandi byitwa yuko ari leta yabwirizwa nyabuna guhagararira inyungu z'umunyagihugu ni leta hanyuma amafaranga baragurisha abo ni bande abo ni bande kugira abenegihugu ah, babamenye twari ico gihe twari ah, mm. ico gihe mu mm-hmm. bihumbi bibiri na kane mu bibiri na gatanu hanyuma mm. e nigeria imaze kubona ko amafaranga kandi yakoraga uko yatakumaha ku mwaka bwa nigeria imaze kubona ko amafaranga w'abantu ngo turwaye henshi kwere turwaye henshi mugabo turi mu kibazo cy'igitoro kweka ibibazo byinshi cyane bituma by'ukuri tudashobora gutera imbere ibintu bidahindutse ingene kuza guteza imbere igihugu mbe muriyizera yuko canke mubona ko hamwe ico kigega hamwe ivyo bigega vyariwe vyoboneka hari ikintu kiboneka cohinduka mu gihugu kuri bino bijanye n'ikena ry'ibitoro kugira umurundi nawe no aruhuke byohinduka nyene rega ibikuma bihinduka urumva eh, igihe bihari abantu bashobora kuronka ibitoro mu gihe leta iba iri kuriyumvira ifumbire ibindi byaboneka mugabo uno munsi njyewe nibaza ko mu karere turimo mu karere turimo uburundi bwonyine ariko butagira ikigega cya kongo mm. ntubona urazi ko abarundi ubumwe bose baza kurondera ibitoro ibuvira sinzi ko ibyo mwari mubizi ubu barundi bose baza kurondera ibitoro ibuvira ariko ariko mu minsi ihetse ngo harababujije harababujije kubera eh, nyine babuta kubera igihugu cyose gikigenda cyitunganya mu gihe urumva ko aho bigoreye ibindi bihugu mu bisanzwe bigira iki gace ntega bizoza hagati y'amezi atandatu n'umwaka rero ntibigira imyaka itanu nk'ibihugu bikomakomeye nk'ibi turimo uno munsi bya amerika n'ibindi usanga biri ku myaka amajana mu kugira intega bizoza twebwe rero urumva turondera kubaho ku munsi ku munsi nta gihugu kibaho gutyo ntibibaho mm. igihugu kibaho ku munsi ku munsi kiba kitagira intumbero n'ukuri mm. ariko uh, igihugu kibanyi hakurya ya kanyaru baheruka kugabanya hafi ijana hahezindwi baganije ijana na mirongo umunani y'amafaranga y'amanyarwanda ku iritiro ku ipombo hano ngo uh, ku biharuro byabo bafise mbere eh, n'ibigega uno munsi bashobora kumara nk'imyaka itanu bameze neza ni igihugu kibanyi igihugu duhatswa kungana igihugu kivandimwe nurundi rwa navuga ko ari bihugu jimo nigiki none kibuze koko kugira natwe tumere nkaho hafi y'akanyaro aho rero tu tu tu, tu, tu bwitondere mm-hmm. kuko uh, mu shingiro mu ngingo ya mirongo itandatu n'icyenda bivuga mm. yuko umurundi wese avuze itegeko ryo mm-hmm. gukingira itunga ry'igihugu no kuriteza imbere bagatuba mm. twashize imbere mm-hmm. badutunganiriza ibyacu neza babitunganije nabi turafise uburenganzira mm. kubabwira tuti ibyo muri ko murakora si byo burya rero hajya ntagire uza babesha abanyagihugu bagira abatware bakwiranye nabo mhm. igihe umuntu ariko aragutwara agutwara nabi akagutwara ibitari byo wowe urafise uburenganzira bwo kugira ibyo uriko urakora si byo mhm. igihe rero utabivuze ni ukuvuga yuko nawe we uri umunyagihugu utabuzi uruhara rwawe mu by'igihugu mhm. batazi kuraba inyungu rusange mhm. urumva na dukeya tubonetse urumva abantu barabaruza kuza kurangura ibitoro Mm. aho kuzana ibitoro bagaca bacisha amafaranga ku inyuma nk'ubu ndabaha mm. akarorero mm-hmm. mwarumvise ko isoko y'ibitoro yahawe mu ryitwa prestige y’umunyarwanda eh, asanzwe aba mu gihugu cy'ububirigi eh, mugabo akaba afise ubwenegihugu bwa oranje uyu muntu turi amakuru twaronse ni uko hariho n'amatohoza basanga amafaranga bamuhaye yaciye yatwara hanze kugeza yaho mbere eh, baza no kugira bashyiraho leta yashyizeho umugwi nta gitoro gihari abantu barafite ibibazo bidasanzwe ibyo rero kandi leta ikintu kibabaje kugeza n'ino saha nta muntu n'umwe muri leta avuga ko icyo kibazo bavuga ingorane ihari n'umutugiro uboneke mm-hmm. ugaca wibaza none hari umushikiranganji w'iga cya leta hari umushikiranganji w'ubudandaji kimwe n'abashikiranganji ubusanzwe b'amaziki ubu mm-hmm. ariko bakora iki leta ifite intumbero yihe inama y'umushikiranganji irakorana eh, bigoye kumva kandi rihari eh, ntagira kimwe bivugako twebwe rero twibaza yuko leta igomba kuvuga umukuru w'igihugu navuge eh, abashikiranganji wa mbere navuge abashikiranganji ntibavuge kuko eh, kumvikana na gato kongera ibibazo nk'ibi biro indwi ngahera indwi zibiri ukwezi neza abiri ukamenya ibisanzwe ibintu mu bindi bihugu ivyo bintu kiraziriririzwa ugiye kudandaza ugiye gutwarira abantu uca kwiyumvira abo nyine inyungu bakazishyira ku ruhande ariko hari abavuga yuko umuntu atokora akazi kamwe bikwiye ko aniyungunganya ukundi aya mategeko amategeko ntabyemera twebwe iyi nama turimo turi mu nama igira cumi eh, yo kurwanya yo kuraba ingene amasezerano mpuzamakungu yo kurwanya igiturire ariko arashyirwa mu ngiro n'ibihugu mhm. eh, urabye amarezorishe yari yafashwe n'ingingo zifatwa biragaragara neza yuko ku isi yose bariko bariyamiriza yuko abantu bari mu bintu by'inzego z'igihugu bafatanya ibintu by'ubudandazwa eh, n'ibyo gutwara kuko usanga haca haba kimwe bita conflit nta mm-hmm. ah, secteur privé ntishoboka igihe abantu muri leta bariko baradandaza ariko hano mu Burundi koko ibyo birahari hari abantu bari mu nzego basanzwe bakora urudandaza ndaguha akararo kandishengera amasomo peteroli wa mbere mu burundi mm, reka kumbure ntitugaruke ku mazina nashaka numve yuko abo bantu none baba bahari baruziye nibo bakora nibo badandaza ahubwo nibo badandaza mm. abatadandaza nabo baca barondera eh, abo bakoresha mugabo nicyo gituma burya ubona babanza imbere y'uko mu mategeko nk'ibiriya mu mwemezo bwa mpuzamahanga ko ndakubwira bavuga mhm. bati ugiye mu mabanga uteza kwerekana ibintu ukora ubutunzi ufise iyo bupfa ugaca werekana ubw'umugore wawe n'ubw'abana bawe bose mhm. ukabyerekana n'ibyo bakora byose Ego Gabriel Rufyiri urakoze cyane turacari kumwe ni kiringo kingana n'isaha yose muri karadiridimba ariko reka muri kino gice ca kabiri naho duhe eh, akaryo abandi barundi muri hanze y'igihugu kugira namwe mugire icyo mushikirije Gabriel Rufyiri araza kugira ari ku nterano muza kuba mutanze canke kibazo muza kuba mubajije araza gutanga umuco canke insiguro runaka kuko ibintu biri bugende 76 canke itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi umutumire turi kumwe ni Gabriel Rufyiri ntari hano ariko igihugu kirabaho cyo kwigeza ariko munyuma ugasanga hari ibitariko biragenda neza turiko tugaruka kuri kino kibazo c'igitoro kiriko kirabandanse hano mu gihugu cacu hari uri ku murongo n'amahoro ndabaramukije kuri radiyo isanganiro igira amahoro gira amahoro ninda twakuye muherereye he ku mazina nitwa david mhm. mm. eh, mu bisanzwe nakura mengamiye yotaba muri canada mm. ariko muri uno mwanya ndi i montreal muri canada ndi mu rugendo mm. ego david aramukije na gaburiyeri rufiyeri hmm. gaburiyeri arabaramukije aramwifuriza urugendo rwiza ino muri amerika murakoze hmm. ati murakoze duga ku ijambo rero david sindabumva neza harimo amajwi yandi hmm. mu buhinga bw'ibyuma ndabona babitunganije ubu muratwumva rero ndabumva neza ubu mhm. gabriel rufira ati murakoze duga ku ijambo akanyoni rwawe murakoze cyane rero uh, nongera ubwira kandi ndabashimire kuri iki kiganiro mwatunganije murakoze cyane mukaba mwagihaye intumbero y'ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu mm. Ni ukuri ni ukuri ni ukuri jewe mu ntangamarara nosaba leta nosaba leta yuko yonyaragasa murumva rero mutumire yabigarutse ko mu majambo maremare aravuga ingene iyo ngorane igisibije mu gihugu mhm. jewe rero aho bigeze igisigaye kimbabaza nuko ingorane imaze umwanya muremure mm. nk'uko umutumire yabigarutse ko yego igihe igihugu c'uburusiya giteye igihugu cya Ukraine ariko leta zarashoboye kwiyajesita ibitoro birazimba mugabo ntibyabura mhm. kandi rero nk'uko tubibona turakurikira amakuru yo mu karere nta gihugu cugarijwe nk'uburundi mu karere rero nkaca nibaza ati kuki twebwe mhm. imvura zo umutumire yazigarutse ko nyinshi kandi zumvikana mhm. nicyo gituma jewe nsaba leta yuko ah, yokora ibishoboka kandi mu maguru masha kugira ngo iki kibazo gitorerwe inyishu hmm. ni ukuri aho bigeze aho bigeze birababaje ni ibintu murabizi yuko igitoro ari wo mutsi ukomeye mhm. mu bijyanye n'ihana ahantu hajya ibidandaza mu gihugu hmm. uruja n'uruza rw'abantu ni ukuvuga rero n'abantu ariko kazi kabatunze hmm. kubera bagendesha imiduga n'ibindi mu kwiyunguruza mu kunguruza n'abantu ni ukuvuga iyo kibuze rero bica bizinamika ubuzima bw'igihugu ubuzima bw'imiryango myinshi hmm. aho rero ikibabaje ni uko cyabaye ndanze mu gihugu iwacu icyo kibazo cyabaye ndanze icya mbere nagomba nsabe ni uko nka mwebwe abanyamakuru mwoturondera bo mu nzego bajejwe iki kugira nabo twumvirize ico batubwira ku bijanye n'ibura ry'ibitoro mm. abo muri sosiyete sivile nka Gabriel Rufiri mm. baraza hano bakatuyakira uko ikibazo cifashe nukuru kumva ni ibintu byumvikana biboneka bakabishigikira bakoresheje umuriro bw'ibiriko biraba ukumva birumvikana ikibazo rero tuca tubaza ni mwebwe abanyamakuru mhm. turonderere abajejwe intwaro abo muri leta mm. haba abo bashinga amateka batora amategeko haba abo bubahwa babijejwe abo baminisitiri babijejwe ni ukuri bazi babwire abarundi biciye hano ku isamirizi yanyu ikiriko kirakorwa kugira ngo iki kibazo kiranduranwe n'ibyo biba gukorwa kubera mu make y'abarundi barababaye abarundi bararambiwe mm. icyo ni igisabo cya mbere nokora ah, reka kumbure kuri icyo gisabo kuri ico gisabo reka ngire ko tuzogerageza haba muri indwi cyane cyane turondere abo batowe kuko n'umutumire Gabriel Rufitiri yavuze ati hariho abatowe hari inzego abanyagihugu bitoreye nibo bategerezwa uh, kugira ico bashikirije kugira ico bakoze ku izina ryabo batowe twe tuzogerageza muri ino ndwi turondere kuko uh, ntawe uzi uko kino kibazo kizohereje canke hirya ejo hama nitwabura mu bari zofuma turondera kumbure abigeze nko gutwara abigeze guturwa amashinga amateka mu biringo byaheze kugira basi batange akarero ico babona cokogwa nk'umuti wo baratowe ico gihe bo bari bahari ico turakibemereye David muzoba mugize neza cyane nukuri nuwo bari karanyumva ahubwo utaramurondera nakurondere wewe kugira amenye yuko abarundi dukeneye kumenya icyo leta iri kirakora n'ikiriko kirakorwa kugira ngo iki kibazo gitorerwe umuti burundu mhm. kandi ariko mu by'ukuri nta gitoro cyabuze mm. sinzi nk'uko babyise bijya bigega by'intega bizoza ibihugu biba bifise muri iki gihugu mbamwo sinzi haba ibingana gute byomara mm. ikiringo kingana gute sinibaza yuko twanabyikoze ko wanashaka kubera iyaba twarabyikoze ko biba byaravutswe mm. ni ukuvuga igitoro cyarazimvye gusa ku masitasiyo ivyo biraboneka n'uno munsi kiracazimbye ku buryo novuga yuko eh, ibihe yoba yarikuze nka kabiri ugereranije no mu myaka nko kuva mu bihumbi bibiri na cumi gushika uno munsi ibihe yoba yaradoze no kuza kabiri mugabo nta munsi n'umwe igitoro kirabura hmm. birumvikana yuko tutogereranya ibi bihugu bibiri ni ibihugu bitari ku rwego rumwe mu by'ubutunzi mu by'ubushobozi n'ibindi ariko urumva yuko ingorane zidasa kuvuga yuko igitoro gica kibura burundu ivyo navyo n'ibindi bintu hanyuma tukaja tubona n'ibindi bihugu vyoba bisa n'ibiri mu rwego rumwe n'igihugu cyacu tukabona igitoro kibandanya kiboneka hmm. naho tuzimba mugabo igitoro kiraboneka aho niho rero umuzi w'ikibazo uhagaze hariho ikintu kitagenda neza yagarutse nko ku nkuru y'uwo bahaye isoko amahera acagira ibibazo ku buryo leta yashizeho komite nk'ibi n'ibibazo abanyagihugu bose baba bakeneye kumenya mm. ibiriko biraba kugira ngo bizigire bahabwe um, ibyizigiro igitoro kizoboneka ingorane ibereye hano ariko babahe icyizere nico rero nosaba yuko abo muri leta bamufasha ikindi kintu cya kabiri jewe nakabazo nagomba nibarize umutumire nakabazo mu by'ukuri katajanye ikiganiro mugabo nakamuraba mm-hmm. mbega turumva neza yuko afise byinshi aterera kandi byubaka mhm. nukuri ukuri ukurikiranye ibiganiro gaburiyeri rusina haba hano ku maradiyo canke iyo yahamagaye abamenyesha amakuru ni ibintu avuga n'ibintu biboneka byumvikana kandi byubaka mhm. mbega igihe leta y'uburundi mhm. yomwikorako ikavuga ati twebwe rero turakeneye umuntu w'umukonseye hmm. nkawe ry'ubuzima bw'igihugu hmm. ako n'akabazo nagomba yuko atwishyura avuze niyishyura ngo oya nashaka yuko nawo yoca duha impamvu ni ukuvuga inyinshi yose inyishu yose atanga anayisigura igituma ayitanze ega ayidusiguriye iyo bakoze mm. cyane cyane ko yatanze uh, ingingo y'umwibwiriza ashinga ya mirongo itandatu n'icenda mhm. ivuga yuko umunyagihugu wese w'umurundi ahamagariwe kugira icyo akora kugira ngo ibintu bigende neza bitumbere mhm. nico gituma nanje nawe ndamuhamagarira ndazi yuko afise ayandi mabanga arimo ariko nk'igihe leta yomwikoramo yokwitaba kugira ngo afashe mu mu gufasha mu itumbereza ry'ibikorwa bya leta cyane cyane mu butunzi mm. murakoze ndabifuriza umunsi mwiza murakoze mugira ibihe byiza himoreyare muri canada david ni mu bwenge ngenda nabashimire kuko eh, mu kwezi kw'icumi nari mureyare nagiranye inama n'abarundi bariyo mhm. barashikirije ibyumviro bitari bike kandi n'ibyo byumviro bashikirije narabihereje leta mu rwandiko narengeje umukuru w'igihugu n'umushyiranganje wa mbere mhm. eh, kandi iyo ngiye mu mahanga nkavugana n'abarundi kubera nzi kuba bafise icyo nakwita egisperiyanse eh, uburambuye bitari bike by'aho eh, babaye eh, kuko na je naramaze imyaka itari mike mbiburaya imyaka irenga itandatu hmm. narabonye rero itari bike uraheza ugasangiza abandi kugira ngo bashobore kubifatira kuko bavuga mu kirundi ngo katagurutse n'ikamenya iyo kweza mm, mbe muri nzira ndabashimiye abantu mm. mbe muri nzira yuko bijya mwandika mutubwira cyangwa mubwira abanyagihugu ko mubirungikiye umukuru w'igihugu canke umushikiranganji wa mbere muri nzira ko koko bibashikira bakabisoma oya birabashikirije ndabizi ko nabone turavugana bibaza yuko kubashikira bashikira nta muntu agomba urwego rugejeje ku rwanda cy'ubucuruzi no guterera mbere rugitwarwa n'uwahoze ari umushikiranganji eh, wa eh, wiga yitwa gerard umenya nibigira mhm. eh, baragira ibintu mugabo munsi ntawe urwumva hari urundi rwego rw'umuhuza w'umvuzima mm. urwego uguma umubona ku iteleviziyo ariko arizungurukira aha hariya mu gihugu mugabo ibibazo bikomakomeye nk'ibyo kandi mubyo ajejwe birimo ntuzokwigera wumva ariko arabigiraho hmm. ntuzokwigera wumva yavuganye n'abashikiranganji ukibaza n'abo bantu mu by'ukuri bahembwa amafaranga y'abanyagihugu none nk'umuombudsman umuhuza mu byo harimo n'ivyo bibazo vy'ubutunzi no gutanga intererano n'intumbero none abo bantu mu bisanzwe ubwo bwego by'ukuri bimaze iki hariho urundi rwego rwa gatatu canke rwa kane rwitwa cndh urwego rujejwe agatakaza na hmm. mu mabanga rujejwe harimo n'ivyo by'ubutunzi byo gukurikirana ibintu byo kwibwira nzego ni byo kubipima udashobora hmm. kuko hmm. bafise ico nokwita manda general n'inguvu zihabwa n'amategeko none baba bariko barakora iki rero mu ijambo rimwe abantu nk'abo tubona ko umengo baba bariko barafasha mu gusahura no gusesagura amatungo y'igihugu kuko igihe badashobora gukora ibintu abanyagihugu babatange intumbero bavuge ibyo bakoze bariko kandi bahembwa amafaranga y'abanyagihugu baba bariko barasaba amahera y'abanyagihugu uyu mm. muntu ibintu turakeneye kumva icyo umuhuza w'abarundi avuga ku ivyo bibazo turakeneye kumva ico ijya nama nkuru ijejwe ivy'ubutunzi ivuga ku ivyo bibazo turakeneye kumva ivyo ndh ivuga ku ivyo bibazo n'ahandi hose tubona umengo mm. mu ijambo rimwe baba bariko barasangura amafaranga ya leta nabo igihe bariko barahembwa batariko bavuga ku bibazo birabana n'abanyagihugu ego gabriel imbere imbere yuko mwishura ku kibazo mwabajijwe na david ariyotawa reka tubanze twakire kingsley kugira uvyishurire rimwe murabona ko n'akanya katujanye kuko mu kanya turaja ku musozi wa kino kiganiro ni amahoro ga kingsley ni amahoro ga kingsley alo Kingsley ndabona ntari ku murongo niyaza bace bamushaka umurongo hama david eh, eh, muragarutse ku rayo marugane mutubwiye atacu no munsi ariko arafasha kumbure kugira kino gitoro cyangwa kino kibazo cy'ibitoro byabaye nasa no mu gihugu kirangire ariko david yababajije ikibazo nkoramutima ati mwishure eh, ari yego muduhe insiguro ari oya muhe abanyagihugu gusigura ariko Kingsley banyeretse ko agarutse ku murongo na mahoro ga Kingsley Ego ndagize mwiriwe kuri radio isanganiro ni hico Burundi Kingsley ahangamiye mu Imana by'abagiriki muri Atene Ego sangwe kaze muri Kanadiridimba Kingsley nawe nyine turamuramukije gabriel rufiri yarongoye uri kuhome hanyuma eh, hagati aho tugarutse ku kibazo gihanze uburundi ari ikibazo cy'igitoro twagomba tubanze duhoze abarundi bose bimwe by'imvamutima eh, ku kuntu igitoro gishobora gupimwa mugabo tukabura ababyeyi aribo baserukira leta yaba umushikiranganji wa mbere canke ujejwe ubudandaji n'amahinguriro eh, cyangwa umushikiranganji wa mbere kugira ngo ashobore kuvuga ho apfumaho humuriza n'imitima hmm. kuko ibura ry'igitoro ni hmm. kimwe hariho ibintu bibiri byama bibura mu gihugu kandi ugasanga ubuzima bwose burahagaze hmm. igitoro n'umuyagankuba iyo bibuze mu gihugu ubuzima buca buhagarara si mu burundi gusa ni puresike ku isi yose igihe hmm. murambona aho mperereye ngaha mu gisagara cya atene iyo umuyagankuba ucitse bose bagwara imitima hariho n'abajya mu bitaro ambilanse zica zikora akazi hmm. umuyagankuba ucitse umunota umwe ambilanse ziba ziriko zirakora zibatwara mu ntuzeyi kubera hari abatabyihanganira rero nciye ndaba uko mu Burundi iwacu abarundi bameze umuntu ahababarira ni umwenegihugu mugabo ntibyumvikana ukuntu twebwe mu burundi sinzi ko ari agahugu kamwe konyine kari mu izinga ugiye mu rwanda igitoro kiriyo ugiye muri congo birwa barajya kukivomayo ugiye muri tanzania kiriyo ibihugu byose byo mu karere birafise igitoro havuyemo iwacu mm. rero abaserukira leta yavuye ku buterere ajya mu kanyosha yatanze ibihumbi ijana ibyo byose biva ku ibura ry'igitoro mugabo ikibabaje ni uko dufite n'abaduserukiye abitwa ngo ni abashingamateka mhm. batowe n'abenegihugu mugabo nabo baba batoreye ntibashobora kubavugira mhm. mu bisanzwe gituma bobo atacu babibona ko barafise amabon Eh, Gabriel akanya karatujanye kino kibazo ni nkoramutima kumbe ntidusubiye kwa kindi telefone Innocent eh, ntidusubiye kwa kindi telefone eh, Gabriel utange inyishu kumbure unagaruke kuri bino byashikijwe na David Mayumwa bigarutse ko ariko ni muri ikibazo ciwe muce mugaruka no kuri bivuzwe na Kingsley Yatene oya jewe ntacyo ntugaruka ko no kumushimira eh, yakoze ibintu abantu bose biyumvira bavuga hmm. twese dutanga eh, ikintu kidasiguritse eh, ukuntu hari abantu babihemberwa n'ukazi bakora mubwo bukamenya ntacyo bibabwiye mubwo kuko nabivuze byose bivana no kubungena abanyagihugu bo ubu abanyagihugu bibereye mu kintu bita mu gifaransa resignation hmm. ni ukuvuga rovandikasiyo pozitivu gusa rushya dufitiye uburenganzira kuko udashobora icyo erega hariho n'igihe abategereza abantu babasuka bimenyera bakumva ko umengo byose barabirekuriye kugira ibishoboka nta mushikiranganji ushobora kuba ajejwe ubudandaji umushikiranganji w'ikiga ca leta abashinga amateka ngaho bagaca bicara bateramo ukamubona ibintu bisanzwe ntibishoboka ntibishoboka ntibishoboka mm. hagati aho mwumvise ikibazo ah. cya david uno munsi iyo leta yobikora ko mwebwe muriteguye yego canke oya hama ngo mumuhe n'isiguro ndagenda mubwire ndagenda mubwire yuko eh, baduhamagara kenshi eh, uheze umushikiranganji wa mbere yaradutumye ko turagenda turamarana amasaha n'amasaha turamubwira ibitari bike turanabishyira no mu rwandiko ibyo twavuganye urwandiko rw'impapuro umunani mhm. icyo yabikojeje ntabyo nzi mugabo twaravuganye ari kumwe n'abahanuzi biwe yanamubwira ntibitukubaye ndazi neza ko abantu bashobora kuba kubwira kubera benshi usanga baba batinya ibibanza byabo mm. ah, hanyuma umukuru w'umugambwe utwara eh, eh, sinzi ko ari umukuru cyangwa umunyamabanga mukuru wawo mu kwezi kw'icumi na rimwe yaradutumye ko ukwezi kw'icumi na kabiri mu tariki zitandatu no kuvuga ko hepfo iminsi idashika na cumi n'itanu yaradutumye ko mhm. ibi ndiko ndababwira nabimubwiye uko nyene naranamubwiye nti iki ubwa mbere utwara umugambi twara kino gihe cyembo n'abatwumvira ariko david ngira david david ngira mwoba mwamu ni ugutandukanya kumviriza abantu gushyira mu ngiro ibyo ibyo babwiye bumviriza rero uno munsi tuwe nafata ko tubabumviriza kuko eh, umaze kuvugana n'abantu nk'abo bose mvuze eh, w'iki giga ca leta canke ubwo by'ubutunzi ati muriteguye kuza gufasha leta ko no gutandukanye oya muriko muracanga ibintu yavuze ko hamwe bo bikora ko tandukanye ibintu bibiri mm. oya erega no baratwenza biba twikora ko none baratwikora ko nomeje kubabwira muje kukubwira abahora badutuma ko tutavugana ah. atani itatu ego Gabriel Rufyiri akanya karatujanye ariko reka tubashimira ubwo mu masegonda mirongo itatu Eh, mwumvise bose bagiye barashikiriza cyane cyane ibyo kugwa n'ikiko kirazingamika bino ku bwanyu mwebwe umuti wova he mu masegonda mirongo itatu dusigaje umunota umwe gusa ikikorwa kiroroshe ni leta ubwa mbere yorondera amadovize mhm.